آپشنال ادامه اس دو یک چهار دو یک چهار اول پرانتز بسته سوالات متن در یازدهم زودترین کالای صادراتی بود در انحصار شش نقطه قرار داشت نقطه ابریشم یک با تسلط افغانها و سلطان حسین ایران گرفتار چه بحرانهایی شد این پیروزی با خاندان صفوی را کنار زد و بر تخت شاهی نشست نقطه بدین ترتیب سلسله افشاری پای گذاری شد شش چهل و یک بیشتر دوره پادشاهی نادر چگونه گذشت بیشتر دوره دوازده ساله پادشاهی نادر به نبردها بیگانگان و فرو نشاندن شورشهای داخلی گذشت نقطه چهار چرا نادر به هندوستان لشکر کشید نادر شاه در تبدیل دو گروهی از افغانهای شورشی که به هندوستان گریخته بودند به آن کشور لشکر کشید نقطه او تا دهلی پیش رفت و با غنیمتهای بسیار به کشور بازگشت نقطه پنج چرا نادر شاه کوشید ایران را یک پارچه و قدرتمند کند ثابتوانند از استقلال و تمامیت سرزمین خود در و دشمنان دفاع کنند وی از موقعیت حساس خلیج فارس و اهمیت نیروی دریایی آگاه بود از این رو برای نیروی دریایی ایران در خلیج فارس کارهایی انجام دادم ما این کارها با مرگو متوقف شد www نقطه در اواخر عمر به رفتارهای خشونت رحمانه روی آورد نافرمانی و های پیاپی سالهای پایانی حکومت نادر تأثیر روحی و روانی نامطلوبی بر گذاشت نقطه او نسبت به اطرافیان و سرداران خود شد هفت پس از قتل نادر دیده شد ایران دیگر به صحنه به جنگ حاکمان محلی و سرانیل تبدیل شد و نارامی و آشوب سراسر کشور را فرا گرفت از قلم رو پهناوری هم که نادر فرمان میراند فقط خراسان در اختیار شاه رخنوه او باقی ماند منفی هشت شیوه حکومتی کریم خان زند چگونه بود او با ملایمت و مهربانی با مردم رفتار میکرد به صلح آسایش و آرامش عمومی اهمیت میداد و میکوشید تا استفاده از مسالمت آمیز از بروز ناامنی و شورش های داخلی جلوگیری کند نقطه چهل و دو شش کشور در دوران کریم خان بود در این دوران ثبات و آرامش نسبی در سراسر کشور به وجود آمد و در نتیجه اوضاع اجتماعی و اقتصادی بهتر شد در بناهای مهم دور زندی را نام ببرید آزار وکیل مسجد وکیل حمام وکیل ارد کریم خان نقطه منفی یازده فاطمت رئیسیل آزار شد رئیسی نیل پس از کشته شدن نادر شاه مدعی حکومت ایران شد اما از کریم خان زند شکست خود و به قتل رسید دوازده آقا محمد خان که چه کرد پسر رئیسی آزار بود پس از مرگ کریم خان تلاش برای رسیدن به حکومت را آغاز کرد او پس از مدتی جنگ و گریز لطفعلی خان آخرین فرمان روای زندیه را شکست داد و به رساند همچنین کرمان را به دلیل پناه دادن به لطفعلی خان پیرهمان مجازات کرد www.rocs محمد خان چگونه صاحب حکومت مرکزی نسبتا نیرومندی شد آقا محمد خان با لشکر کشیهای پیاپی بر سراسر ایران مسلط شد و حکومت آجار را بنیان گذاشت در نتیجه تلاشهای سیاسی و نظامی او ایران را دیگر یک پارچگی سرزمین خود را به دست آورد نقطه چهارده شیوه به قدرت رسیدن سلسله های افشاری و و قاجاریه چه شباهتی به هم دارند هر سه با جنگ به قدرت رسیدند هر سه ساختاریاتی داشتند هر سه زمانی به قدرت رسیدند که نارامی ایجاد شده بود طرف تقریبا سیتره یک بر کل کشور بود که هلوس افشار زند نقطه نقطه آجار خمسه با اساس یک پارچگی کشور و ایجاد حکومت نیرومند در کشور شدند حکومت های کم بودند پانزده دوره حکومت فتحعلی شاه همزمان آغاز نفوذ و دخالت کدام کشورها در بود روسیه انگلستان فرانسه نقطه شانزده چرا در فاصله سقوط صفویه تا روی کار آمدن آجاری کشورهای اروپایی کرده بود علامت یکی از این انقلاب صنعتی بود که از انگلستان آغاز گسترش یافت 17 صنعتی که نتایجی به دنبال داشت در نتیجه این انقلاب نیروی ماشین و ابزارهای صنعتی جای نیروی انسان و ابزارهای دستی را در تولید گرفت نکته از این رو سرعت و میزان افزایش یافت انقلاب صنعتی موجب شکوفای اقتصادی و افزایش قدرت نظامی و سیاسی کشورهای اروپایی شد و توجه را به سوی کشورهایی که مواد اولیه یا بازار مصرف مناسبی داشتند جلب کرد یکی از اهداف استعماری دولت روسیه رسیدن به آب های آزاد و فارس و اوکیانوس هند منفی و در زمان فتحالی شاه در زمان فتحعلی شاه روسیه با ارتشی مجهز به سلاحهای جدید و آشنا با فنون جنگی تازه به قلمرو ایران در قفقاز حمله کرد نقطه سپاه ایران که از جنگاوران ایلهای مختلف تشکیل شده بود با سلاحهای ابتدایی به مقابله با نیروهای متجاوز روس پرداخت سرانجام پس از ده سال جنگ نابرابر با وجود دلاوری نیروهای ایرانی روسیه پیروز شد بیستت نامه گلستان به اینچه دولتهایی بسته شد و موارد آنچه بود بین ایران و روسیه به موجب چهل و چهاری نامه ایالتهای گرجستان و داغستان و شهرهای باتو و گنجه از حاکمیت ایران خارج شد و تحت میا روسیه قرار گرفتند نقطه 21 پس از انتقاد از نام گلستان مردمی آنچه کردند مردمی که از نام گلستان ناخشنود بودند با فتوای علما برای آزاد کردن سرزمینهای اشغالی بسیج شدند نقطه سپاهی که از جنگاوران ایلها و نیروهای داوطلب مردمی تشکیل شده بود به سرعت مناطق اشغال شده را آزاد کرد نقطه روسیه با قوا تجهیزات خود وارد جنگ شد و ایران را شکست داد منفی 21 از هدفهای اصلی انگلستان برقراری ارتباط با حکومتها بود این بود که نگذارد کشورهای هندوستان دسترسی پیدا کنند نکته داشتند 23 در رهنامه های دور فتحعلی شاه بین ایران و انگلستان طرفین که تعهداتی نسبت به هم حکومت آنان تعهد کرد که به هیچ کشوری اجازه ندهد از خاک ایران به هندوستان لشکر کشی کنند در عوض انگلیسی ها نیز متعهد شدند که در صورت حمله کشورهای دیگر به ایران به حکومت آجاریه کشورهای دیگر به ایران به حکومت آجار کمکهای مالی و نظامی کنند www نقطه خلیج فارس و حمله به 24 انگلستان در دوران محمد شاه و ناصر شاه چه کرد تا لشکرکشی جزایر و منابع ایران حکومت قاجار را مجبور کرد که به جدای افغانستان از ایران رضایت دهد منفی 25 انگلیسی ها ناصر الدین شاه را وادار به انجام چه کاری کردند منو کردند که با جدایی قسمت شرقی سیستان و بلوچستان از ایران موافقت کنند علاوه بر این حاطبدادی از جزایر ایرانی خلیج فارس را اشغال و به پایگاه نظامی خود تبدیل کردند نقطه 26 هدف دولت انگلستان از جدا کردن افغانستان و بخش شرقی سیستان و بلوچستان از ایران چه بود چون هند مستعمره انگلیس بود و از طریق افغانستان میخواست به هند راه پیدا کند چهل و پنج متن از دوازدهم یک شکستهای نظامی و سیاسی از روسیه و انگلستان در دوره قاجار نتیجهای داشت ایرانیان را متوجه پیشرفتهای علمی و صنعتی کشورهای اروپایی کرد منفی دو چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد زیرا او به خوبی تفاوت سپاه ایران را با ارتش روسیه که آموزش دیده و مجهز به سلاحهای جدید بود تشخیص داد و به اهمیت صنایع نظامی پی برد نکته همچنین متوجه شد که با وجود تعداد زیاد سپاهیان ایران و دلاوری و فداکاری آنها روزها به دلیل برخورداری از دانش و تجهیزات پیشرفته نظامی پیروز شدند عباس میرزا برای پیشروی ایران چه کارهایی انجام داد اقدامات عباس میرزا پرانتز بسته یک زمستان افرادی به انگلستان بیرون و فرون جدید دو برای آگاهی از کشورهای اروپایی دستوران کتابهایی را در موضوع تاریخ به فارسی ترجمه www چهار در زمان صدر زمین چه مشکلاتی رو مشکلات بزرگی از قبیل شورش در خالت های خارجی بی و اختلال امور کشوری و لشکری و خالی بودن خزانه نقطه پنجلف مهمترین اقدام کبیر را توضیح دهید نقطه تأسیس مدرسه دارالفنون به انگیزه و اهداف کبیر از اقدامات اصلاحی چه بود برای نسازی و کارآمدی تشکیلات حکومتی و مبارزه با مفاسد داری و اقتصادی نقطه او در سیاست خارجی در صدد نفوذ و دخالتهای روسیه و انگلستان در ایران بود چهل و شش چرا کبیر مدرسه دارالفنون را تأسیس کرد تازه بیشتری از ایرانیان علوم و فنون جدید را در داخل کشور برای حفظ استقلال کشور تا پایبیدانگان به راحتی به کشور باز نشوند نقطه هفت یکی از نتایج آشنایی ایرانیان با تمدن اروپایی در دوره قاجاریه چه بود ایجاد مدرسه های جدید بود نقطه گسترش جدید به سبک اروپایی در قاجار را در افرادی تأسیس به سبک اروپایی در ایران شدند از جمله میرزا حسن که در بیروت و استانبول با این آموزشگاهها و شیوه آشنا شده بود او در های مشهد تهران و قم چندین مدرسه جدید تأسیس کرد نقطه منفی اقتصادی روسیه و انگلستان در دوره آن را توضیح دهید در دوره ناصرالدین شاه روسیه و انگلستان به امتیازهای اقتصادی مهم ایران دست یافتند صنعت و بازرگانی کشور مانابادگذاری امتیازها آسیبهای فراوانی دید شرکتهای خارجی در بیشتر شهرهای ایران کردند و به خرید و فروش مشغول شدند این شرکتها معمولا کالاهای اروپایی را بدون پرداخت گمرکی و یا با گمرکی بسیار ناچیزی وارد کشور میشدند www.gigantioz در دور ناصر الدین شاه یک نفر انگلیسی به نام تالوت تا پرداخت رشوه به برداریان امتیاز انحصاری توتون و تناکوی ایران را به مدت پنجاه سال به دست آورد در آن زمان توتون و تناکو از عمدهترین محصولات کشاورزی ایران بود نقطه بر اساس امتیاز ایرانیان نمیتوانستند محصول توتون و خود را به کسی غیر سال به فروشند، نقطه در مقابل طالبت نیز تعهد کرده بود که هر سال پانزده هزار لیره به همراه یک چهارم سود سالانه خود را به حکومت ایران پرداخت کند منفی یازده دلیل شکلگیری نهضت چه بود اعتراض به مادوماری امتیازهای اقتصادی به بیگانگان چهل و هفت مدیا استبداد داخلی و استعمار خارجی نقطه دوازده موفقیت نهضت تنها از نظر سیاسی و اجتماعی که اهمیتی داشت از نظر اجتماعی این نهضت نخستین حرکت جدی مردم برای رهایی از نفوذ و سلطه خارجی و ایستادگی در برابر ستم داخلی بود نقطه از نظر سیاسی به نفس و روحیه مقاومت و مبارزه را در مردم تقویت کرد به حکومت فهماند که مردم بیدارند مردم شهامت حضور در صحنه رو با تبعیت از مرجعی خارجی نفوذان در مردم حتی بیشتر از حاکمان پی بردند امتیاز طالب چگونه لغو شد عبدین شاه به خواسته مخالفان اقتنایی نکرد و آیتالله میرزا حسن شیرازی مرجع تقلید استفاده از توتون و را اعلام کرد نکته این حکم شرعی سبب شد مردم و حتی کارکنان تا ناصر عبدین شاه قلیانها را بشکنند و مقدار زیادی توتون را به آتش بکشند نکته با گرفتن نهزت ناصر عبدین شاه مجبه لغو امتیاز و پرداخت غرامت و خسارت به شد نکته ولیعهد شاه و در نقطه بود نقطه میرزا حسن رشدی پرانتز بسته چهل و هشت سوالات متن فصل هفتم در سیزده یکم مشروطیت چه نقطه اولی بود انتظام مشروطیت جنبش سیاسی اجتماعی بود که در دوره حکومت مظفرالدین شاه در ایران رخ داد و به دنبال آن نظام پادشاهی مشروط جایگزین نظام پادشاهی استبدادی شد منفی دو شکلهای مختلف نظام پادشاهی را تعریف کنید الف پرانتز بست نظام پادشاهی استبدادی نظام پادشاهی استبدادی حکومتی است که در آن پادشاه از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار است و بر میل و اراده خود حکومت میکند به عبارت دیگر اداره کشور تابع هیچ قانونی نیست و خواست پادشاه حکم قانون را دارد به نظام پادشاهی مشروط نظام پادشاهی مشروط نوعی خطونت است که در آن قدرت و اختیارات پادشاه بر اساس قانون محدود میشوند و اداره شور در اختیار نهادهایی مانند مجلس شورا و هیئت www نقطه نقطه من وزیران دولت پرانتز بسته قرار میگیرند زمینه های انقلاب مشروط را بیان کنید زمینه های سیاسی و اقتصادی زمینه های فکری و فرهنگی در داخل و خارج منفی چهار زمینه های سیاسی و اقتصادی انقلاب مشروط را بیان کنید الف پرانتز بسته زمینه های سیاسی به دلیل عقبماندگی ایران و ناتوانی حکومت قاجار در برابر روسیه و انگلستان سرزمین های پهناوری از خاک کشور ما جدا شدند به زمینه های اقتصادی به انگلیسی ها بروز ویرگول علاوه بر که ناقص تسلط بینانگان بر مناب ثروت اقتصادی کشور شد ضرر شدیدی به صنعت کشاورزی و ایران کرد م بیکاری را در سراسر کشور گسترش داد سختگیری و مالیاتی نیز بر شدت فقر عمومی افزود به داشت امتیازهای به که بر ثروت شدیدی به صنعت کشاورزی سرداری ایران وارد کرد و بیکاری را در سراسر کشور گسترش داد شش در دو قاجار مردم علت اصلی مشکلات سیاسی و اقتصادی را در عاملی میدانستند ضعف و بیکفایتی حکوم هفت زمینه های فکری و فرهنگی داخلی انقلاب مشروطه را بیان کنید www.selm آموزه های دین اسلام و مذهب شیعه مردم را به منار ظلم و تلاش برای برقراری عدالت فرا میخواند مردم مسلمان ایران را درس گرفتن از قیام امام حسین رواقع کربلا همواره آماده بودند که در برابر ظلم و بیعدالتی بایستند هفت زمینه های فکری و فرهنگی خارجی چه نقشی در پیروزی دیگه انتقام مشروط داشت همزمان با تأسیس حکومت آنجا انقلاب کبیر فرانسه رخ داد این انقلاب آزادی خواهی و حکومت مشروطه را در سراسر اروپا گسترش نقطه دادندهای از ایرانیان که با کنجکاوی در جست و جوی دلایل عقبماندگی ایران و پیشرفت کشورهای اروپایی بودند متوجه نظام مشروطه و حکومت قانونمند در آن کشورها شدند آنان سرانجام به این نتیجه رسیدند که ایران نیز با داشتن حکومت مشروطه میتواند در مسیر پیشرفت و ترقی قرار گیرد منظور از روشنفکران چه کسانی بودند و چه نقشی در انقلاب مشروطه داشتند روشنفکران همان تحصیل کردگان روپا و مدرسه داران بودند آنان تلاش می کردند که از طریق کتاب و روزنامه مردم را با محاسن حکومت قانون حکومت مشروط پرانتز بسته و معایب حکومت استبدادی آشنا کنند نقطه عوامل انگیزه مراد مردم در مبارزه با استبداد و سلطه خارجی را افزایش داد موفقیت نهزت تنهاکو قتل ناصر الدین شاه به میرزا رضای کرمانی شخصیت ناتوان و بیمار مظفر الدین شاه سوء استفاده و ستمگری و ستمگری مأمورا حکومت از جمله عین الجمل دخالتهای بیگانگان در رهبری مبارزات مردمی علیه استبداد را کسانی به عهده گرفتند نفر از www.ralandonfrs.com مشهور تهران آیت الله سید محمد تناتنایی و آیت الله سید عبدالله بهبهانی انجمنی آزادی خواهان تشکیل دادند و به فکر ایجاد یازده وقوع کدام حادثه روند پیروزی انقلاب مشروط را سرعت بخشید افتادند ماجرای به چوب بسته شدن آزردانان توسط حاکم تهران به دستور بین الدول دوازده علت به چوب بسته شدن آزردانان چه بود تا چه بهانهای صورت گرفت چه تأثیری در مبارزات مردم داشت برای ترساندن مخالفان و جلوگیری از گسترش اعتراض ویرگول حاطبدادی از آزردانان را به بهانه گران شدن پند به چوب بست به دنبال این واقعه بازار بسته شد و گروهی از علما به رهبری آیتالله تباتبایی به نشان اعتراض از تهران به ری مهاجرت کردند و در حرم حضرت شاه عبدالعظیم بست نشستند تسنون کردند پرانتز بسته مهمترین خواست مردم در بست نشینی حرم عبدالعظیم چه بود تأسیس دولتخانه برای رسیدگی به شکایت های مردم بود چهار بچه را گروهی از مردم و علما تصمیم گرفتند که به قم مهاجرت کنند مهمترین خواست آنها dude. چون حکومت آزار به وعدههای خود عمل نکرد اعتراضهای مردمی دوباره شروع شد در جریان این ها طلب جوانی به نام سید عبدالحمید به شهادت رسید و در نتیجه تعدادی از علما این کار به نشان اعتراض به قم مهاجرت کردند همزمان تعدادی از مردم تهران در اعتراض به حکومت آزار در سفارت انگلستان بست نشستند از جمله خواستههای معترضان تأسیس دولتخانه و تشکیل مجلس شورا بود پانزده چه کسانی و یا چههای در پیروزی انقلاب مشروط نقش داشتند علاوه بر علما و روشنفکران که رهبری انقلاب مشروطیت را عهدهدار ویرگول بودند گروه و قشرهای اجتماعی مختلف مانند تجار پیشوران و نیز در این انقلاب نقش مؤثری داشتند شانزده فرمان مشروطیت به وسیله چه کسی و در چه صادر شد و نتیجه آنچه بود مظفرالدین شاه تسلیم خواسته های ملت شد و در چهارده مرداد 1285 چین فرمان مشروطه را صادر کرد پس از آن مجلس شورای ملی تشکیل شد و قانون اساسی مشروطه نیز با عجل تدوین و تصویب گردید هیوده انقلاب مشروطه با چه هدفی شکل گرفت آیا این اهداف تحقق یافت انقلاب مشروطیت تا هدف برقراری حکومت قانون و رها کردن کشور از چنگ استبداد داخلی و سلطه خارجی شکل گرفت خیر زیرا از همان ابتدای پیروزی تا مسائل و مشکلات مختلف داخلی و خارجی روبرو شد و هدفهای اصلی آن تحقق نیافت هیجده موانع و مشکلاتی که باعث شد اهداف انقلاب مشروط تحقق پیدا نکنند بیان کنید مخالفت و دشمنی مستبدان داخلی افزایش دخالتهای خارجی چهار اختلاف و دو دستگی میان رهبران مشروط وقوع جنگ جهانی اول نوزده محمد علی شاه قاچ اقداماتی به مقابله با مشروطیت برخواست گرفت محمد علی شاه پادشاهی مستبد بود او با پشتیبانی دولت روسیه ma moja mostaweną nocheli, tasmin potumat no poje maszrute rono bud sozad manezom podszok jestem doni ro, dobore marta rorczonan, pasas chand moje chtelof manar bibi benas tur mohammad alishof manlespe tu, paste shod ma montal gardid, bist mardom tonom manote palaj jestem don mohammad alishof taspe iom zadan, modohenon maszrute hotar tabriz berahari, sat torchon ma moter honar baromar potumat jestem doni mohammad alishof rute honan aflizonon robe mopovemat tar baromar shof mostabed darmat kardan, sofeon omoshok edeistode gimardom virgul tabriz ruhi egereftan marohi poitach پرستاران مشروط غربیان به پا خواستند علمای ما شدند و تهران را فتح کردند 21 فاتحان تهران مشروط خواهان پس از تهران چه تصمیمی گرفتند www نقطه شالا آنها پس از فتح تهران محمد علی شاه را برکنار کردند و پسر سالش احمد میرزا را به جانشینی او برگزیدند 22 چرا شیخ فضل الله نوری به انتقاد به مخالفت از مشروطیت پرد وی معتقد بود افرادی که رهبری انقلاب را به دست گرفتهاند به اسلام اعتقاد ندارند و میخواهند افکار و فرهنگ کشورهای اروپایی را در ایران گسترش دهند منظور او برخی از فکران بودند که در تقلید از اروپاییان زیاده روی طرد زده میکردند بیست و سرانجام شیخ فضل الله نوری که شد زیرا آنجام برخی از مشروط خواهان بعد از برکناری محمد علی شاه را فرصت طلبی شیخ را به اتهام مخالفت با نظام مشروط محاکمه کردند و به شهادت رساندند شهادت مجتهد معروف پایتخت تاثیر نامطلوبی بر اوضاع ایران داشت و موجب اختلاف و دشمنی بیشتر در داخل کشور شد پنج منفی بیست و چهار موانع و مشکلات داخلی و خارجی انقلاب مشروط را نام ببرید مشکلات داخلی مخالفت و دشمنی مستبدان داخلی اختلاف و دو خارجی میان رهبران مشروط مشکلات خارجی افزایش دخالتهای خارجی وقوع جنگ جهانی اول پنج جنگ جهانی اول در چه سالی و بین رهایی روی داد شام جهانی در سال 1904 میم 1293 شینا آز شد یک سو این ویرگول جنگ کشورهای آلمان ایتالیا اتریش و مجارستان و عثمانی قرار داشتند که به متحدین بودند نقطه ات و در سوی دیگر ویرگول آن ویرگول انگلستان روسیه و فرانسه بودند که به متفقین مشهور شدند در اواخر جنگ آمریکا نیز به متفقین پیوست 26 سرانجام و نتیجه جنگ جهانی اول چه بود بیان کنید جنگ جهانی اول پس از چهار سال تا پیروزی به پایان رسید در این جنگ میلیونها نفر کشت زخمی و آواره شدند و خسارتها و ویرانیهای زیادی به بار آمد بیست مردم تنگستان به فرماندهی چه کسی به مقابله با اشغالگران پرداختند رئیس علی دلماری بیست هفت مردم سما مالات متن فصل هفتم درس چهارده منفی یک از جنگ جهانی اول که عواملی زمینه را برای انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی فراهم آورد کشور ما نقلی انبوهی از مشکلات سیاسی اقتصادی و اجتماعی فراوانی بود نقطه برنامه ها و سیاست های انگلستان در ایران دو زمینه های تغییر حکومت از قاجاریه به پهلوی را نام ببرید قرارداد 1919 میم کودتای 1299 قرارداد 1919 قرارداد موضوع الدول چه نوع قراردادی بود و چه کسانی با آن مخالفت کردند بر اساس این قرارداد اداره امور نظامی و مالی ایران در اختیار کارشناسان مستشاران نظامی و مالی انگلستان قرار میگرفت افرادی مانند آیت الله مدرس و شیخ محمد خیابانی با آن به مخالفت برخ خواستند احمد شاه نیز از تعیینان خودداری کرد منفی چهار کودتای 1299 پاچه هدفی و چگونه صورتها هدف تغییر حکومت در ایران انگلیسیها از فرماندهان نیروی قزاق به نام رضاخان را به عنوان مهرنون نظامی و سید ضیاءالدین تناتنایی را به عنوان مهر سیاسی کودتا برگزیدند تناتنایی از سیاستمند طرفدار انگلستان بود در سوم اسفند 1299 نیروهای تحت فرمان رضاخان مراکز مهم پایتخت را اشغال کردند و احمد مجبور شد سید ضیا را به نخست وزیری و رضاخان را به فرماندهی کلقوا منصوب پنج عواملی در موقعیت و قدرت رضاخان نقش داشتند الف او با جدیت تمام به نوسازی تشکیلات نظامی پرداخت و ارتش نوینی را کرد به نافرمانی و آشوبهای داخلی را و نظم و امنیت را تا حدودی برقرار کرد جیم طرفدارانش من تبلیغات فرامانو را شایسته تر شاه قاجار برای حکومت میکردند ویدال به احکام و ارزشهای دینی نشان میداد به همین دلیل در مراسم و مجالس مذهبی حضور میافت و و مشورت میکرد با استفاده از موقعیت خود به عنوان وزیر جنگمن و خست وزیر طرفداران خود را وارد مجلس شورای ملی کرد شش انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی چگونه انجام شد در یک هزار و سیصد و مجلس شورای ملی با وجود مخالفت جدی کمیاز نمایندگان مانند آیتالله مدرس و دکتر مصدق احمد شاه قاجار از قدرت برکنار کرد و حکومت موقت را به مجلس مؤسسان به رسمی حکومت را و خانواده او واگذار کرد هفت روند به قدرت رسیدن رضاخان طور خلاصه یک اقدام به کودتای برنامه ریزی توسط انگلیسی ها سه یک دو فرماندهی کلپو پس از کودتا www نقطه Norosisan Obiekte Norosisan Shinparon Tentaste Chohor Nohost Manirima Menorat Jan Biekte Chohor Odo Tentaste Nol Sepas Kenori tanto Chohar Kodrat Bereno Hontamas Sote Manles Choroye Meli Paron Tentaste Chohor Modo Mori Rasmi Bereno Hontat no Sote Manles Chohor Paron no Shime Hoye Hoye Reno Mayon no Reno Don Omar Kei Atmani On Manles مجلس شورای ملی اختیار و استقلال چندانی نداشتند و تا به دستورات شاه بودند به اعضاب و روزنامه های مستقل اجازه فعالیت داده نمیشد آمور و خشونت فضای ویرگول خفهان ترس و سرکوب را بر جامعه حاکم کرد مخالفان سرنوشتی جز تبعید ویرگول زندان شکنجه و اقدام نداشتند نه در زمان رضا شاه چه اقداماتی در کشور صورت گرفت یک رضاشاه تلاش گستردهای برای نوسازی ایران به تقلید از اروپا انجام داد دو نوسازی تشکیلات نظامی مدارس و مراکز آموزشی نیز در شهرهای مختلف گسترش پیدا کردند چهار نخستین دانشگاه ایران دانشگاه پرانتز بسته بنیان نهاده شد پنج راههای شوزه توسعه یافتند و راهها سراسری که خلیج فارس را به دریای مازندران متصل میکرد احداث شد شش مؤسسات و مراکز صنعتی متعددی در ایران به وجود آمدند در کدام یک از اقدامات رضاشاه شاه مقایر با ارزشهای اسلامی و فرهنگ بود توضیح دهید سقل بسته منشور کردن مردم به این که لباس یکسانی بتن کنند و کلاه مشهور به کلاه پرانتز بسته پس از آن محدودیت برای برگزاری مراسم مذهبی از جمله عزاداری امام حسین عین به وجود و زمزمه برداشتند کشف حجاب مطرح شد مردم مشهد در به این کارها قیام کردند و در مسجد گوهر شادگرد هم نیروهای نظامی برای مردم را در کنار حرم حضرت امام به بستند و عدهای را شهید و کردند به پرانتز بسته حکومت رضا سی شیفت از آهر فردند رو اندکی پس از سرکوبی هم پرشد. بستور داد که جمران آزور بخشونت از سرزنان و دخترانی رانی بردارند. منفی آزده جنگ جهانی دو بوم برچه سال بچه شد. جنگ جهانی دوم با هجوم بر پاسای آلمان به لهستان آغاز شد 1939 میمه سلش 1318 چین پرانتز بسته ایتالیا و ژاپن به آلمان پیوستند و دولتهای مهور را تشکیل دادند در جبهه مقابل ویرگول انگلستان ویرگول فرانسه شوروی و آمریکا قرار داشتند که متفقین خوانده میشدند منفی دوازده در جریان جنگ جهانی دوم متفقین با بهانهای کشور ما را اشغال کردند هدف اصلی آنها از این بود در جنگ جهانی دوم دولت ایران اعلام بیطرفی کردم ما در شهریور 1320 متفقین حضور شماری از آلمانها در ایران را بهانه قرار دادند و کشور ما را به اشغال خود درآوردند هدف اصلی آنها از این اقدام استفاده از موقعیت و منابع و امکانات ایران به سود خویش بود سیزده متفقین پس از اشغال ایران جنگ جهانی دوم چه اقداماتی انجام دادند رضا شاه را مجبور کردند که به نفع پسر محمد رضا از قدرت کنار گیری کند و سپس او را از کشور تبعید کردند نقطه نقطه عملی چهارده آثار و طبعات جنگ جهانی دوم در ایران را بیان کنید جهانی دوم نیز همچون جنگ جهانی اول به اقتصاد و جامعه ایران خسارت و آسیب زیادی وارد کرد مردم ایران طی آن سالها ناکم بود و گرانی شدید مواد غذایی مخصوصا نان رو رو بودند و نون زیادی بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان سپردند پانزده چرا در سالهای نخست حکومت محمد رضا شاه مجلس شورای ملی نقش مؤثری در اداره کشور به دست آورد محمد رضا شاه در سالهای نخست سلطنت خودی امکان را نداشت که همچون پدرش را استبداد و دیکتاتوری حکومت نقطه کند بنابراین برای نمایندگان مجلس شورای ملی و atmazirą forsati metwodu nomad kedare nove omur keshmarnak szmo aseri noszte moszant kamczelina zom ciosi mamatu otwomore fa at chodro okoz karant szons datartore mohammad rezoszocie omelibe oromeś keshmar osim mizad rekomat hojen geleston szoravi ma omriko maroje kasno fuziosi ma ekcesodi harce misztar dar keshmar hivda nezat meli szodan nafti on cedune mamera arice kasoni surat gereft Shartahid naftieki azrulon hoje mohem torich mo oser virguliron meli szodan sanat naft nokte astem tios arre mardovi az manome iron darzamon mozafaroddin szorbe engel انگلیسی آمادوار شد رضا امتیاز را کردم ما خیلی زود طی قرارداد دیگری دوباره منابع نفتی آن را به انگلستان واگذار کرد در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم مردم ایرانخواهان لغوان قرارداد و ملی شدن صنعت نفت بودند آیت کاشانی و دکتر محمد مصدق رهبری نهضت ملی شدن صنعت نفت را به عهده گرفتند مجلس شورای ملی نیز با مشاهده اتحاد و مردم قانون ملی شدن نفت را تصویب کرد هیجده دکتر مصدق تا هدفی به نخست تا ملی شدن نفت را به اجرا درآورد و دستگیرانگان را از این ملی کوتاه کنند چرا انگلستان نتوانست جلو ملی شدن نفت را بگیرد به دلیل وحدت ملت و همدلی رهبران نهضت بیست مهمترین عامل شکست نهضت ملی شدن نفت را توضیح دهید بروز اختلاف میان رهبران نهضت رهبران نهضت از ایرجاع طلبی و خودخواهی سیاسی اطرافیان خود شدند و نتوانستند از گسترش اختلافات درونی جلوگیری در نتیجه اتحاد و همدلی به تفرقه و دشمنی تبدیل شدیم ویرگول وضعیت ملت را دلسرد و دشمنان نهضت را امیدوار کرد دولتهای انگلستان آمریکا از این شرایط برای سرنگونی دولت دکتر مصدق از طریق کودتا استفاده کردند منفی 21 کودتای 28 مرداد که ماچه هدفی و چگونه صورت گرفت با هدف شکست نهزت ملی و سرنگونی مصدق و طبق برنامه ای که این دو کشور طراحی کردند در روز 28 مرداد 1332 واحدهای از ارتش به فرماندهی سرلشکر به خیام ریختند و با اشغال مراکز مهم دولت دکتر مصدق را سرنگون کردند و نتایج کودتای 28 مرداد را به طور خلاصه بیان کنید دولت دکتر مصدق سرنگون شد آن در اختیار بیگانگان قرار گرفت نفوذ و سلطه بر کشور ما به تدریج افزایش یافت محمد رضا شاه به شاهی مستبد و تبدیل که اصول قانون اساسی را آشکارا نادیده میگرفت تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک پرانتز بسته برای سرکوبی شدید مخالفان دوباره فضای ترس و خفقان سوالات متن فصل هشتم درس پانزده www نقطه قطعه یک پس از کودتای مرداد مردم وضعیت کشور ناراضی و ناراحت بودند زیرا نفوذ و سلطه آمریکا بر ایران بیشتر شد و مردم از شکست ملی شدن و تسلط دوباره بیگانگان بر کشورشان ناراحت بودند دو اهداف امریکایی ها از انجام تغییرات اجتماعی و اقتصادی در ایران بود برای از بین بردن زمین قیامهای مردمی حفظ حکومت پهلوی مقابل با هویت دینی جامعه اسلامی ایران اساسی ترین تغییرات در لایه انجمنهای ایالتی و ولایتی چه بود دوازده الف پرانتز بسته لغو شرط مسلمان بودن برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به لغو سوگند به قرآن از سوی انتخاب شوندگان و تبدیلان به سوگند به کتاب آسمانی چهار در مورد تصویب نام انجمنهای ایالتی و ولایتی به سوالات زیر پاسخ دهید الف پرانتز بسته این تغییرات چه بهانهای صورت گرفت در راه بهبهان زمینه‌سازی برای مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای اجتماعی انجام گرفت به هدف واقعی آنچه بود تهاجم آشکاری به هوی دینی جامعه اسلامی ایران بود گیم پرانتز بسته چه کسی به مخالفت آن دالوز امام خمینی ره پرانتز بسته چون برخلاف ظاهر دال سرانجام این تصویب نامه چه شد آن تصدیف و مقابل با هویت دینی جامعه ایران بود سرانجام در نتیجه مخالفت جدی امام و سایر علما دولت مجبور شد تصویب نامه مذکور را لغو کند پنج شاه پس از لغو تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی دست به اقدامی زد و به چهل ایمیلی به من و سخنرانان مذهبی که مواردی را یاد نمودند یادآوری کرد که سکوت در برابر حکومت ستمگر کمک به است و از آنان خواست که خطر اسرائیل را به مردم گوشزد کنند در آن زمان حکومت پهلوی با اسرائیل رابطه برقرار کرده بود امام خمینی در آشورای 1342 در مدرسه فیضی شاه را در مورد چه مسائلی بازخواست و محکوم کردند ه دلیل ستنگری همکاری با اسرائیل و وابستگی به آمریکان وهلت و چدونگی بیان پانز درررداد چهلدو را بیان کنید دو روز داز سخنرانی تاریخمام در آشورای چهلدو معموران رژیم شاه شبان بهرانه مام ریختند و ایشان را دستگیر و پس از انتقال به تهران دریه کی از کردند مردم در شربهای مختلف شد شدیدترین احتراضها در شربهای گم تهران و ورامین صورت گرفت رژیم شاه که از حرکت سریق و فراگیریک و فراگیر مردم styrrad kretsavårdskonande de områden bemannad varje områsar klubkonand www. Att i omponstach hordod kretsar sididar dostawe ślubowe not mardom dość. I omponstach hordoda garcie bezura slachema ochoszulat ma muron reżim sar klub szod. Archaszm ma nefrat mardom entelobi nestat beszoch ma momel otumat uaf wód ma angize onon romaroje. Boboweze to sarne duli otumat parlawica kwijat kart. Jozda emriko i omarasos lojeke kopitulos juncie ati emtiozi bedasto marde budand. Omriko dolaciron ro majdurkart kebe mamuron nezomi omriko masuliat azoi oha کاپیتولاسیون به نهند بر اساس چهارده این مسئولیت اگر آمریکایی ها در ایران مرتکب جرمی میشدند دادگاههای ایران حق رسیدگی را نداشتند منفی دوازده چه کسی ها دادند حق کاپیتولاسیون به آمریکایی ها مخالفت کرد به چه علت سه امام خمینی دادن مسئولیت عزایم آمریکاییان را اقدامی ذلتکار و خلاف استقلال کشور شمرد و شاه را به سبب وابستگی به آمریکا به شدت سرزنش کرد سیزده چرا رژیم تصمیم به تبعید امام خمینی از کشور گرفت و این اقدام در تاریخی و به کجا صورت گرفت حکومت پهلوی دریافت که امامت سازش و سکوت نیست در سیزده آبان 1343 ایشان را به ترکیه تبدیل کرد حدود یک سال بعد تبدیل امام از ترکیه به نجف در عراق تبدیل یافت و تا مهر 1357 امام در آن شهر ساکن بود چهارده یا مردم ایران پس از تبدیل امام خمینی از مبارزه کشیدند توضیح دهید www.radar.pl که قشنهای مختلف مردم به ویژه روحانیان فرهنگیان دانشجویان و ناماریان به مبارزه نام دادن آنها به پیروی از امام مبارزه را وظیفهای دینی و شرعی میدانستند علاوه بر یاران و پیروان امام خمینی گروههای دیگری نیز با عقاید سیاسی متفاوت در مبارزه با تومت پهلوی شرکت داشتند پانزده روش مبارزاتی افرادی مانند شهید مطهری و دکتر شریعتی چگونه بود این گونه شخصیت ها روش مبارزه فرهنگی را برگزیدند و میکوشیدند تا سخنرانی نوشتن کتاب و مقاله و برگزاری کلاسهای تفسیر قرآن و نقد در مساجد حسینیه ها و دانشگاهها اسلام انقلابی را به جوانان معرفی کنند شانزده اوضاع ایران در آستان انقلاب اسلامی چگونه بود سال 1326 پرانتز بسته در آن زمان شاه اکثر مخالفان خود را سرکوب کرده بود آمریکا و بسیاری از کشورهای قدرتمند نیز از حکومت او پشتیبانی میکردند تا این حال مردم ایران به دلیل مسائل و مشکلات مختلف فرهنگی سیاسی و اقتصادی از شاه و سیاستهای او ناراضی بودند آنها پانزده هیجده زمینه های سیاسی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی نارضایتی مردم از حکومت شاه را بیان کنید سیاسی فرهنگی اجتماعی اقتصادی یک وابستگی سیاسی یک حکومت پهلوی به یک روزنامه آزادی یک کیف و میل و حکومت پهلوی به فرهنگ و ارزش های مفت از شاخ و ثروت و ملی بیگانگان نفوذ و دخالت کشورهای خارجی به ویژه آمریکا در امور اسلامی توجهی نداشت مقام حکومتی نداشتند کشور توسط خاندان دو رادیو و منفی دو رژیم پهلوی حقوق تلویزیون و سینما ملت واصول قانون اساسی پهلوی و مقام حکومتی جهت تضعیف فرهنگ مشروط را نادیده و محرومیت گسترده در روستاها منفی سه استبداد و سرکوب اسلامی بود توسط ساماک و مأموران نظامی میگرفت سه روزنامه آزادی نمایندگان مجلس و شورای ملی و هیئت وزیران مطیع شاه بودند و هیچ استقلالی چهار اقدام زندانی و تبعید مقامهای حکومتی بسیاری از مخالفان نداشتند و شهرهای کوچک www نقطه n نداشتند هیجده علت قیام نوزده دی ماه مردم پمچه بود انتشار مقال توهینآمیز روزنامه اطلاعات به امام در روز هیجده دی ماه 1356 نوزده مناسبت روز 29 بهمن سال 1356 چه بود مردم تمریض به مناسبت چهرم شدنای نوزده پیامبر روز بیستم بهمن قیام کردند و تعداد زیادی از آنها شهید و زخمی شدند بیست عکسالعمل رژیم شاه در مقابل اعتراضها و تظاهرات به چند صورت بود شانزده به دو صورت بود الف پرانتز بسته از یکسو برای فریب ویرگول ملت پی در پی نخست وزیران خود را عوض میکرد و به مردم وعده میداد که پیام انقلاب آنان را شنیده است و به خواستههایشان توجه خواهد کرد به پرانتز بسته از سوی دیگر به ماموران خود دستور میداد که تظاهر کنندگان را سرکوب کنند منفی بیست و یک چرا روز هیجده شهر تقریبا سال 1357 بسیار پیلومهاز معروف شد یکی از کولینترین رویدادهای دوران انقلاب اسلامی در روز 17 شهریور 1357 در تهران به وقوع پیوست در این روز مأموران رژیم به طرز تظاهرات مردم را در میدان شهدای کنونی پرانتز بسته به و خون کشیدند و عده زیادی را شهید و زخمی کردند 22 مناسبت تاریخهای زیر را بنویسید 26 دی ماه پرانتز فرار شاه از کشور پرانتز بسته www.alam 12 بهمن 305 ofowat ozgaść oszotu emom Khomeini memikan padas ponzda soltam id parentes baste bisto do barman 1305 ofowat parentes baste iruzi enteloges lomi va opozas david dartori hiron bistos enteloges lomi iron entelobi obijegi hoje chofor nocte bud dili parentes visto bisto chofor chopor mechvari enteloges lomi este lol ozodi domturi es lomi parentes baste visto panj mohem tarin kadaf hoje enteloges lomi che bud alef parentes baste as bein gordan vobaste bi keshmar bebi donegon mi noshad beta min pokut mellat dar chorchub pavonin varzes hoje es lomi bud kiv در 26 عامل مؤثر در موفقیت و پیروزی انقلاب اسلامی را نام ببرید منفی یکی منبع تعهد به اصل و و استقامت ملت منفی سه رهبریات و هوشیاران امام خمینی سوالات متن فصل هشتم درس 16 یک خواست اصلی و ملت در جریان انقلاب اسلامی چه بود Vilumează este lol, ozovi domburile zomboemon homelime, dolat novartat ce mamuriati nod, mamuriat nod che zemne nove omur non tomot paroie taxis nezom si osi jadinan jom tahad www nocte dolam cero ruz da mozda farmardin ruz domburile zominom run shod, mardomiron dar ruz hoie dar maioz dar farmardin iek hemorosi sadopan dohotaș paroie ta insan nemeș si osi hod be poi sandur hoie rai raftan darin tame porsi does laș namadotaș dar sad mardom be domburile zomi rai mostat nodan, natige tame porsi dar da mozda e lom gardid ma pasanon in ruz به عنوان روز جمهوری اسلامی نامگذاری شد چهار بلافاصله پس از همه بپرسید این نظام سیاسی مقدمات فراهم آمد تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی هشت نقطه نقطه نقطه پنج نظام جمهوری اسلامی چگونه با چه اقداماتی به طور رسمی تأسیس شد پس از تصویب قانون اساسی انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری بهمن 1358 پرانتز بسته و سپس اولین دوره مجلس شورای اسلامی اسفند 1358 پرانتز بسته برگزار شد پس از انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل مجلس شورای اسلامی هیئت دولت نیز شد و نظام جمهوری اسلامی به رسمی شکل گرفت هیجده شش نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیست مستضعفان با هدفی تشکیل شدند با هدف دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و از مرز و بوم کشور شکل گرفتند و نقش در انقلاب اسلامی داشتند هفت به چه برای جمهوری اسلامی با رژیم اسرائیل قطع رابطه کرد و از قیام مردم فلسطین حمایت کرد زیرا رژیم وابسته پهلوی سقوط کرد و حکومت انقلابی و مخالف سلط کشورهای زورگو در ایران به وجود آمد نظام جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای شکلگیری به حمایت از نهضتهای آزادی بخش در سراسر جهان برخاست به همین دلایل چرا دولتهای سلطهگر و زورگویی مانند آمریکا به دنبال انحراف و نابودی انقلاب اسلامی بودند زیرا رژیم وابسته پهلوی سقوط کرد و حکومت انقلابی و مخالف سلط کشورهای زورگو در ایران به وجود آمد نظام جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای شکلگیری به حمایت از نهضتهای آزادی بخش در سراسر جهان برخاست www نقطه شایست نقطه نمونه های از توطعه ها و مشکلاتی را که دولت های سلطهگر در مسیر انقلاب قرار دادند نام ببرید الف پرانتز بسته ایج شورش و نامن به ترور شخصیت های تأثیر گذار و مردم انقلابی جیم پرانتز بسته اقدامت نظامی و جنگ تحمیل و ایجاد شورش و نامن اینها چه هدفی و چگونه صورت میگرفت آفرف بیوم بسته الف بیوم بازده را انداختن جنگ داخلی اقوام ایرانی را در مقابل هم قرار دهند به بیوم بازیجان فضای رعب و وحشت از طریق خسارت و آتش زدن اموال عمومی و دارایی های مردم نکته نوزده یازده چند نمونه از شخصیت های نظام جمهوری اسلامی که به وسیله گروه های زنان اقلام ترور شدند نام ببرید افرادی مانند شهید مطهری شهید بهشتی شهیدان رجای ویرگول و با هنر رهبر معظم انقلاب و دوازده چرا دانشجویان در سیزدهم آبان 1358 سفارت آمریکا را تسخیر کردند کاست آنها که بود زیرا سفارت آمریکا در ایران به مرکزی برای حمایت از گروههای ضد به انقلاب تبدیل شده بود به همین دلیل در سیزدهمان هشت دانشجویان پیرو ختم آنجا را تسخیر کردند و تعدادی از مأموران دولت آمریکا را به گروگان گرفتند خواست دانشجویان این بود که چنانچه آمریکا شاه را تحویل دهد و متعهد شوند که در امور داخلی ایران دخالت نکند گروگانها را آزاد خواهند کرد سیزده آمریکا برای رهایی گروگانهای ستبه چه اقدامی زد سرانجام گروگانها چگونه آزاد شدند آمریکا برای رهایی گروگانها اقدام به حمله نظامی کردند ما هواپیما و بالگردهای آن کشور در صحرای تبس دچار طوفان شن شدند و نیروهای آمریکایی با تحمل تلفات و خسارت رو ریختند سرانجام با میانجیگری دولت الجزایر دانشجویان پس از یک سال و چند ماه گروگانهای آمریکایی را آزاد کردند منفی چهارده جنگ تحمیلی در چه تاریخی و چگونه آغاز شد WIW شهری بر 1359 سنم رئیس حکومت اسیرا آفرمان حمله به خرم شهر جنگله ایران را آغاز کرد و بخشهایی از خاک میهن ما را در جنوب غرب و مغرب به اشغال خود درآورد پانزده سرانجام جنگ تحمیلی چه شد جنگ تحمیلی سرانجام پس از هشت سال پایداری ملت و ایثار رزمندگان به پایان رسید در که سدام به یک از خود نرسید دو سال بعد از اقداماتش از آنابگان رزمندگان در بندیانی از اسارت رژیم اسیرا آزاد و در میان گرم مردم به میهن اسلامی بازگشتند minutes shows that اند clock and 7 minutes shows that امام خمینی در چه تاریخی رحلت کردند از این ترین ثمر زندگیشان چه بود در شامگاه 13 خرداد 1368 در تهران درگذشت عظیمترین ثمر زندگیشان رهبری انقلاب بزرگی بود که به ولایت الله خامنهای گیلومه بست این انقلاب در هیچ کجای جهان بینامو شناخته نیست نقطه گیلومه باز پس ارتحال ویرگول چه کسی گونه به رهبری انقلاب برگزیده شد یک روز پس از ارتحال ویرگول امام مجلس خبر ویرگول رهبری آیت الله خامنهای را به رهبری سوالات ale parentes baste فرهنگ را می توان مشترک زندگی در یک جامعه دانست فرهنگ را گاهی و اندیشه مشترک اعضای یک جامعه نیزمی می دو رابطه جامعه و فرهنگ را بیان کنید گویند جامعه بدون فرهنگ وجود ندارد و فرهنگ هم بدون جامعه به وجود نمیآید نقطه جامعه به منزل سخت افزاررایانه و فرهنگ به منزل نرم افزارهایان است که این دو بدون یکدیگر کارایی نخواهند داشت بیست یک اجتماعی شدن یا جامعه پذیری چیست اجتماعی شدن فرایندی طولانی مدت از تولد تا آخر عمر است که افراد از طریق آن زندگی در جامعه را میآموزند و خود را به آن منطبق میکنند نکته چهار چرا اجتماعی شدن فرایندی بسیار مهم در زندگی است زیرا بدون آن افراد نمیتوانند به زندگی در جامعه ادامه دهند در یک جامعه هر فرد عقاید و باورها رسوم قوانین و حتی چگونگی پاسخ دادن به فرایض را از دیگران میآموزند و به افراد دیگر یاد میدهند پنج فرایند اجتماعی شدن نخست در کجا دهد چگونه با ذکر مثال www.malrem در خانمان به پدر و مادر به کودکیان میدهند که چطور صحبت کنند چگونه غذا بخورد و در نشست و برخاست که آنانی را رعایت کنند چگونه به مهمان سلام و تعارف کنند چگونه در مراسم مختلف مثل جشنها یا ها شرکت کنند و چه بپوشند و چگونه رفتار کنند در موقع خمیازه کشید دست را جلوی دهانش بگیرند یا پاهایش را جلوی افراد تر دراز نکنند غذا خوردن نهانش ستانه با تا بزرگتر شدن فرد علاوه بر خانواده که عوامل دیگری در فرایند اجتماعی شدن فرد مؤثر است رسانه های جمعی دوستان و گروه همسالان و برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه نیز چگونگی زندگی در جامعه و سازگاری آن را به تدریج به او میآموزند فرایند بعدها رفتن به دانشگاه خدمت سربازی محل کار و پنج نقطه دامه پیدا میکنند نقطه هفت در فرایند اجتماعی شدن مهمترین لایههای فرهنگ که به افراد آموخته میشوند چیست نمادها پنجارها ارزشها و عقاید بیست و دو انواع جامعه را بیان کنید با ذکر مثال یک لایههای خارجی یا بیرونی ظاهری مانند نمادها و پنجارها دو لایههای دورنی و عمیق دو نقطه مانند ارزشها و عقاید منفی نخ کاربرد نماد چیست با مثال بیان کنید هر جامعه برای انتقال معانی مورد نظر خود از انواع از نمادها استفاده میکند نقطه زبان گفتاری و نوشتاری همه اشیا دست ساختههای انسان مانند تصاویر خوراک ساختمانها و همچنین رفتارهای او نقش نمادین چیست رفتار رفتارهای معینی هستند که در رویا جامعه پذیرفته شده و متداولند نقطه به عبارت دیگر به قواعد و www نقطه شارم شیوه های مورد قبول یک جامعه برای انجام دادن کارهای مختلف هنجار میگویند نقطه برای مثال ما وقتی به هم میرسیم سلام میکنیم وقتی میخواهیم غذا بخوریم یا وارد جایی شویم به هم تعارف میکنیم منفی یازده پنجاهها چه مواردی را شامل میشوند پنجاهها در همه عادتها و رسوم اجتماعی مناسک مذهبی قواعد قوانین و مقررات را در بر میگیرد نقطه دوازده رابطه انجام و زندگی اجتماعی چیست زندگی اجتماعی بدون وجود کندار ادامه پیدا نمی کند و کندارها به روابط اجتماعی سامان می بخشند نقطه افراد یک جامعه خود را ملزم می بینند از کندارها پیروی کنند تا جامعه آنها را به عضویت بپذیرد نقطه 23 13 مهمترین دلایل پیروی از کندارها را بیان کنید ارزش دانستن و اعتقاد به آنها حفظ و و احترام یا ترس از مجازات اگر افراد از کندارها یا شیوه های مورد قبول گروه یا جامعه پیروی نکنند مجازات می شوند نقطه این مجازات ممکن است به صورت سرزنش خود یا دیگران پوزخند تمسخر ترد کردن و محروم نمودن تلف گفتن یا مجازات های رسمی و قانونی باشد نقطه چهارده پیروی نکردن از هنجارها که عواقبی برای افراد دارد اگر افراد از هنجارها یا شیوه های مورد قبول گروه یا جامعه پیروی نکنند مجازات میشوند نقطه این مجازات ممکن است به صورت سرزنش خود یا دیگران پوزخند تمسخر ترد کردن و محروم نمودن مطلق گفتن یا مجازات های رسمی منفی پانزده ارزش www.nokta.arześjanikub.mabad Zestwazi to با ذکر مثال ارزش ها زمینه شکل گیری انجارها را چونند و جهت دهنده پرفتارها هستند نقطه افراد بر مبنای ارزش هایی که به آنها مقتدند عمل می کنند نقطه برای مثال کسی که پرهیز از اصراف را کار خوب و درستی می داند و آن را ارزش تلقی می کنند اگر در عمل هم از اصراف بپرهیزند انجارش طبق این ارزش بوده است هیوده منظور از ارزش های اجتماعی چیست با ذکر مثال 24 ارزش ارزشهای اجتماعی ارزشهایی هستند که مورد توجه اکثر افراد جامعه اند افراد به عملی شدن آنها تمایل دارند برای مثال برای یک تیم ورزشی پیروزی در مسابقه و برای یک ملت دفاع از کشور خود و مقابله با دشمنان ارزشهای اجتماعی هستند هیچ بخش مهمی از فرهنگ در جامعه را چه چیز تشکیل میدهد بخش مهمی از فرهنگ جامعه رعایت و باورهای آن شکل میدهد نوزدهها ذکر یک مثال توضیح دهید که رابطهای بین عقاید و هنجارها و ارزشها وجود دارد بخش مهمی از فرهنگ جامعه را رعایت و باورهای آن شکل میدهد نقطه برای مثال در جامعه ای که عقاید دینی دارد هنجارها نمادها و ارزشهایی بر مبنای آن عقاید شکل میگیرد به عکس در جامعه ای که زندگی را فقط به این دنیا محدود به آخرت اعتقادی ندارد هنجارها و ارزشهای متناسب با همان جامعه پدید میآیند نقطه www نقطه نقطه اسلامی برای مسلمانان چه نقشی دارد میکند اتحادات اسلامی ملاکی است که با انفجار و ورزشها را هر کدام را که با این اصول اتحادی سازگاری ندارند ترد میکنیم نقطه بیست و یک هر یک از پنجارهای زیر مبتنی بر کدام ها و عقاید است توضیح دهید نقطه الف برخی نانوایی ها شبهای جمعه یک یا چند تنور نان خود را به صورت رایان و سلواتی به مردم میدهند ارزشهای دینی کمک به دیگران و انسان دوستی 25 به مردها در هنگام ورود به خانه دیگران را صدای بلند یا عالله میگویند ارزشهای عرفی و دینی حفظ حجاب و پوشش گیم افراد در موقع دیدن کودک ماشاءالله میگویند نقطه ارزشهای دینی چشم زخم پرانتز بسته 22 عامل مختلفی میتوانند ویرگول نمادها ارزشها و هنجارهای یک جامعه را تغییر دهند و در فرهنگان جامعه تغییر و دگرگونی پدید آورند نقطه در عامل و چگونگی تاثیر آنها بر فرهنگ گفت و گو کنید کاری جامعه شیوه فرهنگ پدیده است نقطه جامعه است یعنی از طریق زن به ارث نمیرسد فرهنگ از راه هشت نقطه هشت از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود آموزش و تربیت پرانتز فرهنگ در فرایند پرانتز بسته هشت نقطه هشت نقطه میشود نقطه اجتماعی شدن فرایند اجتماعی شدن نخست هفت نقطه رخ میدهد خانواده پرانتز اولین و مهمترین قانون اجتماعی شدن فرد نه است نقطه خانواده پرانتز نماد در جریان هشت نقطه نقطه به میآید i kanżorkowe haść nokce panż nokce somon mi bachszad nokce r a w o w e cedźce moi parące zbaste solot matyn fas nowom darski idź tak i s t o s e r a w r a w Virtual, virtual recorder dialog. Stop button alt alarm S.